Ovo je naše četvrto predavanje, iako je prije toga bilo jedno predavanje u kojim smo obrađivali propise namaza bolesnika. Danas ćemo uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć obraditi jedno kraće poglavlje, osmo poglavlje koje je naslovio šeh rahmetullahi alihi znaci lijepog završetka. Znaci lijepog završetka. Za one koji nisu prisustvovali s nama prije, napomeni radi da se ova predavanja drže po knjizi šeha Albanija rahmetullahi alihi koju je on nazvao propisi dženazi. Ovo je osmo poglavlje, 25. tačka, jer smo kazali da je on napisao knjigu na taj način ili tim stilom da je ovaj obrađivao poglavlje po poglavlje, a u tim poglavljima znači po nekoliko tačaka i nekoliko pitanja. Pa, kaže šehr Rahmetullah Alihi 25. tačka, mudri zakonodavac Allah subhanahu wa ta'ala je dao da postoje znaci koji ukazuju na lijep završetak. Pa ako se neki od njih nađe pri Mejitu, to je radosna vijest i moštuluk za njega, a kako je to lijepa vijest kaže šejh rahmetullahi alihi, prvi znak lijepe smrti jeste da čovjek preseli izgovarajući šehadet. Prvi znak lijepog završetka jeste da čovjek umri izgovarajući šehadet. Šehr Rahmetullahi Alehi je spomenuo ovdje više hadisa, ali ja sam preveo samo jedan jer sam smatrao da nema više potrebe da se prevode znači veći broj hadisa. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallame kome budu zadnje riječi la ilaha illallah uči će u džennet. Hadis je zabilježio imam Hakim i drugi sa dobrim lancem prenosilaca od Muaza ibn Džebela radijallahu ta'ala anhu. Ponovit ćemo još jednom hadis kom je budu zadnje riječi la ilaha illallah ući će u džennet hadis je zabilježio imam hakim i drugi sa dobrim lancem prenosilaca drugi znak lijepog završetka jeste da čovjek preseli znojnog čela znači onim momentima kada nastupe smrtne muke čovjeku da njegovo čelo bude znojno kaže šehr rahmetullahi alihi to zbog hadisa Burejde ibn El Husayba da je bio u Horosanu, pa je otišao da obiđe jednog brata muslimana koji je bio bolestan, pa ga je zatekao na samrtnoj postelji. Nastupile su smrtne muke, njegovo čelo je bilo znojno, pa je kazao Allahu Ekber, čuo sam Allahovu poslanika da kaže Mu'min umire sa znojem na čelu. Hadis je zabilježio Imam Ahmed, Nesai, Esirmizi, Ibnu Mađe, i drugi hadis je vjerodostojan. Znači, drugi znak koji je citirao šeh kao lijep znak lijepog završetka jeste da čovjek preseli sa znojnim čelom. Pa smo citirali zato hadis od Bureide ibn El Husayba da je bio u Horosanu, pa je obišao jednog brata muslimana koji je bio bolestan, kojim su već nastupile smrtne muke, a njegovo čelo je bilo znojno, pa je kazao Allahu Ekber, čuo sam Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame da kaže mu'min umire sa znojem na čelu. Hadis je zabilježio imam Ahmed Nesa i Tirmizi i drugi. Treći znak lijepog završetka jeste da čovjek preseli u oči petka ili petkom. U oči petka, to, taj izraz bi trebao da bude poznat svima nama, znači noć prije petka, noć koja je između četvrtka i petka, To je također od znaka lijepog završetka da Allah Đelešanuhu nekoga počasti i da ga usmrti u toj noći ili na dan petka. Zbog riječi Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallam gdje kaže ko umre petkom ili uoči petka Allah će ga sačuvati kaburskog iskušenja. Hadis je zabilježio imam Ahmed, a najmanje što se može kazati u ocjeni ovog hadisa jeste da je hadis dobar, a može se za njega kazati i da je vjerodostojen. Znači, kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame, ko umri petkom ili uoči petka, Allah će ga sačuvati kaburskog iskušenja. Četvrti znak lijepog završetka jeste, braću moja draga, pogibija na bojnom polju. Pogibija na bojnom polju na Allahovom putu, znači u džihadu. Ali ovdje treba paziti da shvatimo da baš ovaj šeh želi da spomeni ko je poginuo u bitci. Jer vidjet ćete sljedeća tačka kako će malo izgledati da su te dvije tačke slične, ali postoji razlika. Znači, četvrti znak lijepog završetka jeste da čovjek pogini ovaj, na poprištu bitke.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 Ne, oni su živi, u izobilju su kod gospodara svoga, radosni zbog onoga što im je Allah od dobrote svoje dao i veseli zbog oni koji im se još nisu pridružili, za koje nikakva straha neće biti i koji ni za čime neće tugovati. Rod, radovaće se Allahovoj nagradi i milosti i tome što Allah neće dopustiti da propadne nagrada onima koji su bili vjernici. Također kaže šeh rahmetullahi alihi na ovo da je od lijepih znaka i to da čovjek preseli u bitci, znači u toku bitke, ukazuju, kaže, mnogi hadisi, pa je on spomenuo neke od njih. Kaže, došao je jedan ashab i kazao, rekao je jedan čovjek, u Allahu poslaniće, šta je to, mu'mini će biti iskušavani u kaburu osim šehida? Pa je kazao Boži poslanik, sallallahu alaihi sallame, dovoljno im je, znači šehidima, dovoljno im je iskušenja sjevanja sablji iznad glava hadis je zabilježio imam Ennesai i hadis je vjerodostojan. Znači ovaj hadis ukazuje na to da je od lijepih znaka da čovjek preseli u bitci i vidimo da u ovom hadisu Boži poslanik potvrđuje da će oni biti sačuvani kaburskog iskušenja i kaže kada je se ovaj ashab začudio zašto svi da će okusiti kabursko iskušenje osim šehidi pa kaže njima je dovoljno iskušenja znači kada su u toku bitke sablje sjevale poviš njihovih glava. Ovdje ših stavlja jednu opasku i kaže nadat je se da ovu vrstu šehadeta dobiju i oni koji su je iskreno tražili pa makar ne poginuli u borbi zbog riječi poslanika sallallahu alaihi wasallame ko bude tražio šehadet iskreno Allah će mu podariti stepene šehida, pa makar preselio na postelje, hadis je zabilježio ima muslim od Ebu Hureyri. Znači, vidimo ovdje koliku veliku ulogu igra nijet, o kojem mi dosta puta govorimo, znači ona osoba koja iziže iskreno tražići šehadet i želi šehadet na Allahom putu, Allah Đelešanu će mu podariti stepen šehida, pa makar preselio na posteli. Peti znak lijepog završetka jeste da čovjek preseli kao gazija na Allahovom putu. To je ta razlika u ovom, znači ovdje, dijelu šeh želi da kaže da ona osoba koja iziđe i želi džihad i na tom putu preseli od neke prirodne smrti, to je inšala također lijep završetak da čovjek preseli kao gazija na Allahovom putu. Kaže šeh rahmetullahi alihi, o tome govori dva hadisa. Prvo, riječi Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je jedne prilike kazao ashabima koga vi smatrate šehidom. Pa su kazali ko pogine na Allahovom putu to je šehid. Pa tada Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam odgovori tada bi šehidi moga ummeta bili malobrojni. Pa onda ashabi kažu o Boži poslaniće pa ko su onda šehidi? Pa kaže Boži poslanik ko pogine na Allahovom putu on je šehid. I ko umre na Allahovom putu, on je šehid. Ko umre u kugi, on je šehid. Ko umre od stomačne bolesti, on je šehid. I ko se utopi, on je šehid. Hadis je zabilježio imam muslim Ahmed od Ebu Hureyri. Imam Ahmed od Ebu Hureyri. Znači, vidimo da je od lijepih znaka, znači od stvari koje ukazuju na lijep završetak nekog insana, da preseli kao gazija na Allahum subhanahu wa ta'ala putu. Također, kaže Boži poslanik sallallahu aleyhi wa selleme, ko iziže na Allahovom putu, pa umre ili pogine. Vidite ovdje, pravi razlik, kaže, pa umre ili pogine, on je šehid. Ili ko padne sa jahalice, konja ili deve, koga ujede otrovni gmizavac ili ko umre na postelji od bilo koje vrste smrti, on je šehid i zaslužuje džennet. Ali ovdje ovo, da neko ne bi shvatio, pod uvjetom počinje hadis ko iziđe na Allahovom putu, pa umre ili pogine, pa onda, pa koga ujede otrovni gmizavac ili ko umre na postelji od bilo koje vrste smrti, on je šehid i zaslužuje džennet. Hadis je zabilježio imam Ebu Davud, Hakim Bejheqi od Ebu Malika, radijallahu ta'ala anhu, a hadis je Hasan dobar. Šesti znak lijepog završetka jeste osobe koje preseli od kuge ili preseli u kugi u području koje je zahvatila kuga kaže šehr rahmetullahi alihi o tome govore hadisi mi ćemo spomenuti neke od njih od hadsi čirke Sirinovi rekao mi je Enes ibn Malik od čega je umro Jahja ibn Ebi Amra kaže, rekla sam od kugi. Pa kaže on, čuo sam Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam da kaže, svaki musliman koji preseli u kugi, on je šehid. Et ta'unu šehadetu li kulli muslimin. Znači, kada čovjek preseli u kugi, inša Allah, ovaj, to se smatra šehadetom. Hadis je zabilježio imam Buharija, Tajalisi, imam Ahmed i drugi. Također, Na ovo ukazuje hadis Aiši radijallahu ta'ala anha kaže pitala sam poslanika o kugi pa mi je objasnio da je kuga bila kazna kojom je Allah subhanahu wa ta'ala kažnjavao prijašnje narode koga hoće pa ju je Allah subhanahu wa ta'ala učinio milošću za mu'mine i nema ni jednog mu'mina da ostane u mjestu u kojem hara kuga strpljivo očekujući znajući da ga ne može zadesiti osim ono što mu je Allah propisao, a da neće dobiti nagradu šehida. Hadis je zabilježio imam Buharija, imam Ahmed i imam El Bejhaqi. Poslušajte ovaj hadis koji također govori o osobama koji preseli od kuge i da je ta smrt da se smatra smrću šehida. Kaže se u vjerodostojnom hadisu doći će šehidi i oni koji su preselili u kugi na sudnjem danu. Pa će reći oni koji su preselili u kugi, mi smo šehidi. Pa će im biti kazano, pogledajte, pa ako su vaše rane identične ranama šehida, pa onda opisuje se krv koja teče, a miris miska, oni su šehidi. Pa će otići, pa će vidjeti da su njihove, njihove rane identične ranama šehida. Hadis je zabilježio imam Ahmed Taberani, a hadis je dobar. Sjedmi sedmi znak lijepog završetka ili sedma stvar koja ukazuje na lijep završetak jeste da čovjek preseli od stomačne bolesti. Kaže šehr Rahmetullahi Alehi o tome imaju dva hadisa. Malo prije citirani hadis je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam je kazao ko umri od stomaka, misleći znači od stomačne bolesti, on je šehid. Hadis je zabilježio ima muslim. I drugi hadis od Abdullaha ibn Jesara. Abdullah ibn Jesar kaže, sjedio sam u prisustvu Sulejmana ibn Serda i Halida ibn Arfata. Pa su spomenuli da je preselio čovjek, da je preselio od stomačne bolesti, pa su poželjeli da su prisustvovali njegovoj dženazi. Pa je rekao jedan drugom, zar nije kazao poslanik sallallahu alaihi wasallame o onome ko umre od stomaka, ko umre od stomaka ili koga ubije njegov stomak, neće biti pačen u kaburu, pa je kazao drugi, istinu si kazao. Znači vidimo ovdje ovaj Abdullah ibn Jesar, kaže sjedio sam pokraj dvojice ashaba, pa im je došla vijest da je jedan čovjek preselio, a razlog njegovog preseljenja jeste da je obolio znači od tog oboljenja stomačni bolesti. Pa su onda oni poželjeli da su prisustvovali toj dženazi, pa je onda jedan kazao drugom, zar se ne sjećaš da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao o osobama koji preseli od stomačne bolesti da neće biti iskušu iskušavane u kaburu, pa je on kazao, istinu si kazao. Osmi i deveti znak ili osma i deveta stvar koja ukazuju na lijep završetak jeste osoba koja se utopi, utopljenik i onaj ko umri u ruševinama. Znači ovo su osmi i deveti znak koji ukazuju na lijep završetak neke osobe da čovjek preseli kao utopljenik ili da preseli pod ruševinama. Zbog riječi poslanika sallallahu alaihi wasallame petero su šehidi. Ko umre u kugi, on je šehid. Ko umre od stomačne bolesti, on je šehid. Utopljenik je šehid. Ko umre u ruševinama, on je šehid i šehid je onaj ko preseli na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Hadisu zabilježili Buharija muslim et tirmizi imam Ahmed od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu. Deseta stvar koja ukazuje na lijep završetak neke osobe jeste žena koja preseli u postporodnom periodu, znači u nifasu. Zbog hadisa Ubade ibn Samita, da je poslanik sallallahu alaihi wasallame obišao Abdullaha ibn Ravahu, pa je kazao Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame Abdullahu, znaš li ko su šehidi ovog ummeta? Pa kaže Abdullah, da musliman pogine kao šehid, da pogine znači u borbi na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, pa kaže Boži poslanik, tada bi šehidi mog ummeta bili malobrojni. Pa kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, ko pogine na Allahom putu, to je šehadet. Kuga je šehadet? Žena koja umri sa djetetom u stomaku, to je šehadet. Poslušajte ovaj kraj hadisa. Kaže, njeno djete će je dovući u džennet njegovom vrpcom, znači pupčanom vrpcom. Hadis je zabilježio imam Ahmed, et dari mi, tajali si, a hadis je vjerodostojen. Boži poslanik kaže, ona žena koja preseli sa dijetom u stomaku, a ima i drugi hadisa iz kojih ćemo vidjeti, da ako žena preseli iz razloga poroda, znači može dijete čak i ostati živo, znači ako žena preseli u nifasu zbog poroda, ona potpada pod ovu ovaj kategoriju ljudi da će imati nagradu šehadeta i vidite kako Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam pojašnjava ovdje da će to dijete svoju majku uvući u džennet sa svojom pupčanom vrpcom. 11. i 12. znak koji ukazuju na lijep završetak ova jeste da čovjek pogine ili preseli u požaru ili od tumora iako ovdje ovaj prijevod tumor nije baš najprecizniji. Odnosno nisam našao boljeg izraza, tamo kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam ko preseli od bolesti koja se zove datu džemb. Pa sam tamo našao da šeha Albani pojašnjava to da se misli na bolest koja je pod rebrima, a da su to otekline. Pa sam našao tamo u riječnicima da se to misli na tumure odnosno Šej Albani sam kaže, simptomi te bolesti su jaki bolovi pod rebrima, teško disanje, temperatura i kašalj. Pa sam našao pod znači ovim izrazom u riječniku da se misli pod tumor. Kaže Šej Albani rahmetullahi alehi, o tome su došli hadisi, spomenut samo neki. Riječi Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam gdje kaže šehidi su sedmorica, osim onoga ko pogine na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Ko umri od kuge, on je šehid. Utopljenik je šehid. Bolesnik od, znači ovih oteklina ili od tumura je šehid. Ko umri od stomaka, on je šehid. Ko preseli u požaru, on je šehid. Ko preseli po ruševinama, on je šehid. I žena koja umri sa dijetom je šehid. Hadis je zabilježio imam Ebu Davud, en Nesaid, a hadis je vjerodostojan. 13. stvar koja ukazuje na lijep završetak jeste da neko umre od tuberkulozi. Poslanik sallallahu alaihi wasallame je kazao smrt na Allahovom putu je šehadet. Žena koja umre u nifasu, to je šehadet. Pogibja u požaru je šehadet. Utopljenik je šehid i smrt od, te, u te, od tuberkuloze je šehadet i smrt od stomačne bolesti je šehadet. Vidimo da ovdje Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam između ostalih stvari nabraja da je i smrt od tuberkuloze ovaj smatra se šehadetom. 14. stvar koja ukazuje na lijep završetak jeste da čovjek preseli braneći svoj imetak koji neko želi da uzme bespravno. Pazite, ovdje je bespravno. Ako šerijatska država ima pravo da od nekog uzme njegov imetak i pošalje policiju, pa čovjek se brani, to ne potpada pod ovo. Ali, ako bi došao neko i želi da uzurpira čovjeku njegov imetak i čovjek se na tom putu brani i preseli, to se smatra šehadetom. Kaže Šehad Bani Rahmetullahi Alehi, o tome govore hadisi. Pa jedan od tih hadisa je riječi Božijeg poslanika ko pogine braneći i metak, a u drugoj pregdaji ko tjedni da mu uzme i metak bespravno, pa se bude borio i pogine, on je šehid. Hadis je zabilježio Buharija, Muslim, Ebu Davud, Imam en Nesai, Et Tirmizi i drugi od Abdullaha ibn Amra. Također, sljedeći hadis od Ebu Hureyri, Kaže, došao je čovjek poslaniku sallallahu alaihi wasallam i kazao, o Boži poslaniče, šta misliš da dođe čovjek i želi da uzme moj imetak? Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, ne daj svoj imetak. Pa nastavi čovjek, a šta ako me napadni? Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, bori se. Nastavi čovjek, a šta ako me ubije? Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, ti si šehid pa će čovjek ponovo, a šta, o Boži poslaniće, ako ja njega ubijem, kaže, on će u džehennem, hadis je zabilježio imam muslim, ennesai i imam Ahmed, rahmetullahi alejhim. Vidimo da ovdje Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame u oba ova hadisa spominje da čovjek koji preseli branići svoj imetak da se to smatra šehadetom na Allahum subhanahu wa ta'ala putu. 15. i 16. stvar koje ukazuju na lijep završetak jeste smrt na putu odbrani vjere i života. Zbog riječi Božih poslanika sallallahu alaihi ve selleme gdje kaže ko pogine i metak on je šehid. Ko pogine braneći porodicu, vjeru i život on je šehid. Ko pogine braneći porodicu, vjeru, život on je šehid hadis je zabilježio imam Ahmed en Nesaić et Tirmizić, hadis je vjerodostojen. Sedamnaista stvar koja ukazuje na lijep završetak jeste da čovjek preseli u ribatu. A šta je ribat? Ribat je stražarenje, bdijenje na linijama, znači na pograničnim dijelovima islamske države u džihadu. Znači, sedamnaista stvar koja ukazuje na lijep završetak neke osobe jeste da čovjek preseli u ribatu, a ribat je znači bdijenje i čuvanje granica šerijatske države. <clears throat> Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, provesti dan i noć u ribatu, u stražarenju, bolje je od mjesec dana posta i namaza. A ako preseli taj čovjek u tome, nastavit će mu se djela koja je radio i bit će spašen iskušenja. Ovo je hadis muslima i nesaije, a u jednoj predaji oko koje postoji razilaženje, znači vjerodostojnost ove predaje jeste i bit će, kaže, prošivljen kao šehid. Ali, znači, dovoljno je fadla i vrijednosti ovo što je spomenuto u ovom hadisu koji je zabilježio ima muslim da je Boži poslanik kazao provesti dan i noć u ribatu u bdijenju, stražarinju, bolje je od mjesec dana posta i namaza, a ako preseli, nastavit mu se dijela koja je radio i bit će spašen iskušenja, kaburskog iskušenja. Također, kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam na ovu temu, svako je Svako mejitu se zapečati njegova djela osim onome koje je preselio u bdijenju na Allahovom putu. Njegova djela se povećavaju do sudnjeg dana i bit će sačuvan kaburskog iskušenja. Hadi se zabilježima Mebu Davud i Et Tirmizi. Vidimo ovdje da Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame kaže svakome će se zapečatiti djela osim onim ljudima koji preseli u bdijenju u ribatu na Allahom subhanahu wa ta'ala putu gdje će se njihova dijela povećavati konstantno sve do sudnjega dana, a takve osobe će biti spašene od kabuskog iskušenja. Mhm. Osamna je ta stvar koja ukazuje na lijep završetak, jeste, braću moja draga, da čovjek završi svoj život radeći neko dobro djelo. Da smrt čovjeka zatekne u rađenju dobrog djela. Kaže Boži poslanik sallallahu wa sallame, ko kaže la ilaha illallah, želeći time Allahovo zadovoljstvo i tako završi, znači sa time završi svoj život, ući će u džennet. Pa nastavlja Boži poslanik, ko posti dan, tražeći Allahovo zadovoljstvo i tako završi, ući će u džennet. Ko posti dan, tražići Allahovo zadovoljstvo i tako završi učiće u džennet. I treća stvar, ko udjeli sadaku želeći Allahovo zadovoljstvo i tako završi ili s time mu se završi, dženne, e, s time mu se završi život, učiće u džennet. Tri stvari je spomenuo Boži poslanik, ko kaže la ilaha illallah i s time mu se završi život, učiće u džennet. Ko posti i s time mu se završi život, ući će u džennet i ko udjeli sadaku i to bude zadnje što je uradio i s time mu se znači završi život, ući će u džennet, hadis je zabilježio imam Ahmed, a hadis je vjerodostojan. To je kraj osmog poglavlja iz ove knjige koju mi obrađivamo. Spomenut ćemo još jedno poglavlje koje nije inšala dugo, ali je izuzetno lijepo poglavlje veoma nepoznato nama i time ćemo ako Bog da završiti ovo naše večerašnje druženje, a sutra nas ako Bog da čeka jedan malo duži ders, jedno malo duže predavanje nakon predavanja šeha Bilala ako Bog da, gdje ćemo obrađivati temu kupanje medjita i zamotavanje medjita u čefine. Deveto poglavlje šeheh Rahmetullahi Alehi naslovio je spominjanje medjita po lijepom ili pohvale medjitu. Deveto poglavlje pod nazivom spominjanje medjita po lijepom ili pohvale medjitu. I započinje šeh Rahmetullahi Alihi sa 26. tačkom pa kaže Pazite ovaj dobro govor, a nakon toga ćemo spomenuti argumente koji ukazuju na ovaj govor. Kaže, garantuje se džennet, Međitu kojeg pohvali grupa iskrenih muslimana, minimalno dvojica koja su poznata po dobru i po znanju od njegovih komšija koje su ga dobro poznavale. Ka, ovo je znači govor šeha Albanija rahmetullahi alihi gdje kaže garantuje se džennet osobi koju pohvali grupa muslimana, a kaže minimalno dvojica Ali šta je uvjet za ovu minimalnu dvojicu? Da budu poznati da su dobri muslimani, da su povjedljivi, da su učeni i da su njegove komšije. Zato imate tamo u nekom arapskom svijetu, kao što navodi še u fusnotama, imate običaj da ljudi kada preseli, onda kao pitaju jedni druge, kao da bi se ispunio ovaj hadis, jeste li znali ovog čovjeka, pa oni nekad i ne znajući ili znajući ga kao loše kažu, ma znali smo ga, bio je dobar, ne bili samo potpao pod ovaj hadis. Ali to učeni ljudi neće kazati. Učen čovjek, ako zna hajr, on će ga kazati. Ako zna šer, on će ga kazati ili će šutiti. Ali ne možeš ga zaprkat pa da kaže hajr o nekom je ili koga ne zna ili o nekom je ko nije hajrli. Zato znači da rezimiramo i da spomenemo ponove ovu 26. tačku koja je veoma bitna, garantuje se džennet osobi koju pohvali njegove komšije. Minimalno dvojica koja su poznata po dobroti, po znanju, znači pod uvjetom da su njegove komšije i da su ga poznavali. Kaže šejh Rahmetullahi Alihi, o tome je došlo više hadisa. Mi ćemo spomenuti neki. Prvi hadis od Enesa radijallahu ta'ala anhu, prenosi Enes radijallahu ta'ala anhu i kaže pronešena je dženaza pokraj Božijeg uslanika sallallahu alihi wasallame pa su prisutni pohvalili tu dženazu. Pohvalili su koga? Mejita. Neće hvaliti dženazu. Hvali Mejita koji je pronešen. Pa su kazali bio je dobar. Ono što mi znamo, oni kažu, ono što mi znamo o njemu bio je dobar bio je od onih koji, je voli, koji su volili Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika, pa je kazao Boži poslanik, vajđebet, vajđebet, vajđebet. Ova riječ vajđebe od vađib. A šta je vađib? Obaveza. Boži poslanik je tri puta kazao obavezno, obavezno, obavezno. Nastavlja Enes, pa su pronijeli drugu dženazu, pa su je prisutni pokudili govoreći, zaista je bio loš čovjek u Allahovoj vjeri, pa je kazao Boži poslanik tri puta, uođebet, uođebet, uođebet, obavezno, obavezno, obavezno. Kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, o Boži poslaniće, draži si mi od mog oca i od moje majke. Pronijeli su pokaj tebe dženazu, pa su je prisutni pohvalili, pa si tri puta kazao obavezno, obavezno, obavezno pa su pronijeli drugu, pa su je pokudili, pa si ti kazao obavezno, obavezno, obavezno. Šta to znači? Pa je kazao Boži poslanik sallallahu alihi wasallame. Ovo treba zapamtiti. Onu koju su pohvalili, njemu je obavezan džennet, a onu što su kritikovali i pokudili, njemu je obavezna vatra. Meleki su Allahovi svjedoci na zemlji odnosno meleki su Allahovi svjedoci na nebu, a vi ste Allahovi svjedoci na zemlji. Pa je to ponovio tri puta. Vi ste Allahovi svjedoci na zemlji. U jednom rivajetu je kazao, mu'mini su Allahovi svjedoci na zemlji. Pa nastavlja Boži poslanik, zaista ima Allahovih meleka koji govore o insanima drugim na jezicima sinova Ademovi, dobrom, hvaleći ili lošem kudeći. Se shvatili ovo zadnji? Kaže Boži poslanik, zaista ima meleka koji pričaju na jezicima sinova Ademovih. Meleki, kada ljudi vide i dženazu, tada melek na njegovom jeziku priča. Da li hajr, pa pohvali dženazu ili zlo, pa je pokudi. Hadis je zabilježio Buharija, Muslim, Nesaja, Et-Tirmizi i Ibnu Mađe normalno treba spomenuti da Šejh Albani rahmetullahi alejhi kada prenosi ovaj bilježi ove hadise u ovoj knjizi dosta puta neku predaju spomine da je samo kod jednog od ovih ljudi koji prenosimo, ali kada mi to sve spominjali, onda bi nam uzelo mnogo vremena, zato ja to općenito spominim kod koga se ovaj hadis nalazi. Možda kada bi otvorili Buhariju, ne bi našli potpuno ovaj hadis ovako, ali kada bi sakupili sve ove zbirke, Buhariju, Muslima, Nesaju, Etirmiziju, Ibnu Mađu, onda bi dobili ovaj hadis onako kako ga je spomenuo Boži poslanik, sallallahu alaihi wasallame. Pročitat ćemo samo još jednom kraj hadisa zbog njegove bitnosti. Kaže Boži poslanik, sallallahu alaihi wasallame, onu dženazu koju ste pohvalili, tom čovjeku je obavezan džennet, a onu koju ste kritikovali i pokudili, njemu je obavezna vatra. Meleki su Allahovi svjedoci na nebu, a vi ste Allahovi svjedoci na zemlji. Pa je to ponovio tri puta, a u jednoj predaji stoji Mu'mini su Allahovi svjedoci na zemlji. Zaista ima Allahovih meleka koji govori o insanu na jezicima sinova Ademovi dobrom, hvaleći ili zlom, kudeći. Također drugi hadis na ovu temu kaže Ebu el Esved et Dejli govori došao sam kaže jedne prilike u Medinu za vrijeme os, e, za vrijeme Omera radijallahu ta'ala anhu za vrijeme njegovog hilafeta a kaže u Medini je harala u to vrijeme velika bolest koja je od koje su ljudi umirali naglo i groznom smrću pa sam seo pokraj Omera radijallahu ta'ala anhu, pa su pronijeli dženazu. Pa su je prisutni pohvalili, pa je kazao Omer veđebet, obavezno. Pa su prisutni kazali, šta je obavezno o vođa pravovjerni? Kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, rekao sam ono što je kazao poslanik. Kazao je poslanik sallallahu alihi wasallame, koji je muslimanu posvjedočenju dobrotu četvorica, Allah će ga uvesti u džennet. Pa smo rekli, znači govori Omer, pa smo rekli, a trojica? Pa je rekao i trojica. Pa smo rekli, a dvojica? Pa je rekao i dvojica. Pa kaže Omer, i nismo ga pitali o jednom. E ovo je, braću moja draga, jačina tog fikha šeha Albanija, gdje on tamo kaže, kom je posvjedoči, skupina ljudi minimalno dvojica radići po ovom hadisu znači u onom prijedodnim hadisi onom prirodnom hadisu se vidi kome je posvjedoči ljudi ali ovdje vidimo da su ljudi pitali četvorica pa trojica pa dvojica i tu je stalo Treći hadis koji ukazuje na ovu stvar jeste hadis da kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame nema niti jednog muslimana kojim posvjedoči četvorica njegovih komšija, da ne znaju o njemu ništa osim hajr, a da mu Allah neće kazati, ja sam prihvatio vaše svjedočenje i oprostio sam ono što vi ne znate. Hadis je zabilježio Imam Ahmed i Imam Hakim. A ovdje vidimo da je Boži poslanik uvjetovo šta? Komšiluk. Kaže, nema niti jednog muslimana kojim posvjedoče četvorica njegovih komšija da nisu znali ništa o njemu osim hajr, a da mu Allah neće kazati ja sam prihvatio vaša svjedoči, vaše svjedočenje i oprostio sam ono što vi ne znate. Zaista komšija ne može znat sve, ali može znat dosta. Zato Allah Đelešanu i svoje milosti kaže kom je četvorica posvjedoči, Allah Đelešanu će prihvatiti njovo svjedočenje. Ako vaše četvorica kažete da je bio dobar, ali iskreno Allah Đelešanu će i svoje milosti prijeći preko onih stvari koje je čovjek radio tajno. I zadnja stvar u ovom poglavlju, šeh Rahmetullah Jalihi govori o jednoj stvari koja je po meni više bila zastupljena i poznata u predislamskom dobu, a to je da su ljudi u tom periodu smatrali da kada se desi pomračenje mjeseca ili sunca, da je to iz razloga što je se neko rodio velikan ili što je neki velikan preselio. Pa onda šeh rahmetullahi alihi koristi radi, spominje i tu stvar i kaže 27. tačka. Ako se desi da se podudari nečija smrt sa, sa pomračenjem sunca i mjeseca, to ne znači ništa, dok ubjeđenje da je to velikan je izmišljotina koju je, na koju je ukazao Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame onog dana kada je preselio poslanikov sin Ibrahim, da je se pomračilo sunce, pa je se poslanik sallallahu alaihi wasallame obratio ljudima, zahvalio je Allahu subhanahu wa ta'ala, pa kazao, predislamski Arapi su govorili da sunce i mjesece pomračuju zbog smrti velikana, a to su Allahovi znaci. Oni se ne pomračuju zbog smrti, niti zbog rođenja nekoga, Allah zastrašuje njima svoje robove, pa kada ih vidite, požurite ka zikru, dovi, istikfaru, sadaki, oslobađanju robova, namazu u džematu, sve dok ne završi, znači sve dok ne prođe pomračenje. Vidimo da ovdje Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame demantuje to da se sunce i mjesec pomračuju zbog rođenja ili smrti nekog velikana, jer Allah subhanahu wa ta'ala je dao da je poslanikov sin Ibrahim alaihi neki kažu alaihi selam, ovaj preselio baš u tom momentu, znači prije nastupanja tog pomračenja. Ovaj hadis je zabilježen u Buhari i Muslimu, pa su neki ljudi to prokomentarisali po starom predislamskom običaju, kažu sunce je se pomračilo zato što je preselio poslanikov sin Ibrahim. Pa je onda Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame popeo se na mimber i objasnio ljudima da pomračenje sunca i mjeseca nema nikakve veze sa smrću niti sa rađenjem bilo koga i onda je kazao da je to cilj pomračenja kao što ovaj Boži poslanik sa osemem pojašnjava kaže Allah Đelešanu želi time da zastraši svoje robove pa kada vidite to požurite u džamiju udjeljujte sadaku Allah Đelešanu spominjite sve dok se to ovaj ne završi ja sam imao namjeru da nešto progovorimo i ovom namazu, ovaj namaz koji se klanja tom prilikom, ali inšala neka drugi put možda odvojimo čitavo predavanje, pa ćemo možda spomenuti neke stvari koje su bitne, to su stvari koje se rijetko dešavaju, ali nema smetne da čovjek musliman zna ovaj propise koji se vežu za tu situaciju, jer velik broj ljudi ne zna da se namaz koji se klanja prilikom pomračenja mjeseca i sunca da se klanja na različit način od običnog namaza ovaj pa dokada se namaz klanja šta ako se na, završi namaz a nije prestalo ovaj pomračenje mjeseca i sunca da li će se učiti naglas koliko dugo se uči i ovaj da li taj namaz ima hudbu da li nema hudbe i još neki propisa o kojima su govorili islamski učenjaci u knjigama prava, ali možda neka drugi put. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u našoj vjeri. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas počasti lijepom smrću i molimo ga subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane u cijelom svijetu. Subhanike Allahumma ve bihamdike. Ešhedu en la ilaha illa ente estagfiruke. Wa etubu ilaih. والدجى حولي سواد في سواد يا رغوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي يا شفيعا Islamski web portal www.l-ihlas.com يا رب العباد وانتشت روحي وسار الدمع يهدي